потисли один одному руки, піднялися по сходах. Боявся, що вже не прийдеш. Подумав, може, виїхав на курорт. Ірина у відрядженні, а я засидівся в компанії. Парубкуєш? Василь Васильович на жарт не відповів. Коли засвітив світло, роздивився брата гаразд. Вони були дуже схожі між собою тільки в Данилові ще більше батькового. Широкі стріхами брови, широко поставлені очі, велика родимка над лівою бровою. У Василя родимки над бровою не було. Василь Васильович чимало перейняв від матері, особливо у вдачі. Такий же запальний, нетерплячий, балакучий. А Данило мовчун. Любить щось робити на самоті не терпить гуртової балачки. Він зараз мовчки гупав велетенськими черевиками по кімнаті. З ким черевики там уже сплять, Василь Васильович. Немов не знав, куди йому приткнутися. Сіли на кухні. Василь Васильович дістав з холодильника сало, огірки, пересмажені магазинні котлети. Півлітру Данило приніс із собою. Тост знав лише один будьмо. Мабуть, збирався повторити його багато разів, але Василь Васильович посидів кілька хвилин і сказав: Ти пробач, тільки я дуже втомився і пити не можу. Перебрав. Таке зі мною теж рідко трапляється. Вечеряй, а я постелюся. Погомонимо завтра. Мабуть, Данило трохи образився, але Василь Васильович почував, що не може сидіти за столом. Його канудило і справді почував неймовірну втому. Наледве змусив себе дістати ту вечерю та знайти постіль для Данила. І громадилися, товклися в голові думки, налітали одна на одну, і йому ломилися скроні не міг нічого осягнути до кінця. Повимикаєш, ну, братеник, до завтра, і ледве змусив себе осміхнутися. Сподівався, що засне в одну мить, але якийсь час лежав з важкою головою і важкими думками. Кімната розгойдувалася, мозок затуманила липка каламуть. І все в тій каламуті було важким, тягнуло на дно в чорну безвість. Розум ще не виносив оцінок власним діям, тільки сигналізував про щось чорне, що вже позаду, але не зовсім. У відчинне вікно, неначе чорна річка плела ніч. Вона ховала під своєю поверхнею все, а реально доносила тільки запахи і глухий шум дерев та автомобілів на далекому шляху. Ця річка і понесла його в сон. Прокинувся пізно від якогось брязкоту. Ірина порається але в ту ж мить гостре вістря пронизало пам'ять, серце. Далі пам'ять вихопила біле око паровоза, перон, інваліда на коліщатах і два зелені вогники. Чорні пасмуги пролетіли десь у глибині, а тоді щось загорілося ясним світлом. Він не радів але йому здалося, ніби випірнув з виру, куди його втягувало силоміць. Він знав, що той вир йому не доведеться обдумати, що то буде важко, але поки що вирішив не оглядатися. Думка про Ірину наповнила серце болем, але, побачивши, що жаліє себе, розсердився. Ні далі цього не допустить. Швидким рухом скинув ковдру.